Baionako ospitale zentroko zerbitzu berezituek antolatzen dituzte bi gaualdi hauek. Publiko guzieri idekiak dira eta aukera izanen da osasungintzan lanean ari direnekin trukatzea zine debate baten inguruan. Haien buruaz beste egiten duten pertsonen eriotza saiesten alda Ingrid de Sarzenz Baionako ospitaleko SS zerbitzuko arduraduna da. Chaque année en France, à peu près euh, 10 500 personnes décèdent par suicide, soit près de trois fois plus que par accident de la circulation, et entre 176 000 et 200 000 tentatives de suicide donnent lieu chaque année euh, à un contact avec le système de soins. Tabuak hautsi gai minbera horren inguruan justuki hitza hartuz, aurre iritziak eta gaizki ulertzeak saiesteko. Parler à une personne suicidaire de suicide est dangereux par exemple. Au contraire, accepter de parler du suicide, c'est permettre à l'autre de se sentir reconnu dans sa souffrance et en fait de rompre l'isolement. Isolamendua bakardadea hainbat arrazoiek pusatzen digu suizidiora, bayonako ospitalean gehien bat agertzen den errealitatea aipatzen digu, Ingrid de Sarzem et des Couacs. Ce qui revient en majeure partie, c'est surtout euh, des problèmes de conjugopathie, hein, euh, des problèmes de rupture euh, sentimentale. Il y a des problèmes aussi avec des conduites addictives. Ça peut être divers et varié, mais c'est souvent lié toujours à, la perte de quelque chose. eta